In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die zesde maand, het die woord van die Heere dier die diens van die profeet Haggai gekom tot Serebel, die sien van Sultiel, die gouverneur van Jeda, en tot Loosia, die sien van Joosadak, die hoopriester, en gesê, so spreek die Heere van die leerskare, hierdie volk sê, nog het die tijd niet gekomen, die tijd dat die huis van die Heere gebouwd moet worden. Sy het die woord van die Heere dan gekom dier die dienst van die profeet Haggai en gesê, is dit vir jylle self wel tyd om in jylle bitumerde huise te woon, terwyl jylle huis in pijn lee. So sê die Heere van die leerskare dan nou, gee ag op wat jylle wedervaar het, jylle het baie gesaai, maar min ingebring, jylle het geëet, maar niet tot versadiging nie, jylle het gedrink, maar niet genoeg gekry nie, jylle het heel gekleed, maar niet warm geword nie, en wie om verloon verheer, verheer om om dit in een stukkende beers te steek. So sê die Heere van die leerskare, gee ag op wat jylle wedervaar het. Klim op die berg en bring uit aan en bou die huis, dan zal ek een welgevalle daaraan hee en my verheerlik, sê die Heere. Jylle het uitgezien na baie, en kyk, dit het min geword, en jylle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, spreek die Heere van die leerskare? terwille van mijn huis wat in pijn leek, terwijl elkeen van jullie vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel boe jylle die douw ingehou en die aarde het sy opbrings teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep en oor die bergen en oor die koring en oor die moos en oor die olie en oor alles wat die grond oplever, en oor die mensen en oor die dieren en oor alle arbeid van die handen. Toe het Zerubel, die sien van Sultiel, en Joshua, die sien van Joosadak, die hoepriester, in die hele oorblijfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Heere hulle God en aan die woorden van Haggai, die profeet, volgens die opdracht waarmee die Heere hulle God omgestuur het, en die volk was vervul met vrees voor die aangezicht van die Heere. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Heere, krachtens die boodskap van die Heere, met die volk gesprek en gesê, ek is met jullie, spreek die Heere. In die Heere het die gees van Serebel, die sien van Sildeel, die gouverneur van Juda, en die gees van Josia, die sien van Moosadak, die hoepriester, en die gees van die hele oorblijfsel van die volk opgewekt. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Heere van die Leerskare, hulle God. Dit was op die 24ste dag van die 6 maand, in die tweede jaar van koning Darius.